2000 hinbetsuko idan kotoreko mendian Pascal izpuru eta Romen Jorge Giberrik berreun eta berroita hama bost ardi galdu zutien hartz ataka baten ondutik. Aurten aldiz Euskal Herriko bortu bat eta igan endia, beste etxalte tipi harnitz bezala, udan kabalen bortilati gaitia beharrezku abeita. Romen Jorge Giberrik boste hun ardi, berrogaizaldi eta ehun behientako hoita hamar ektara lur badutu eta horiek ez dira aztena etxalde eh, elemu, eh, elemu tipitan, edo Zela, alimenta erosiz, xiz, zatak e, interesatzen, ni e, kanpoekin hain izan lan jana. Hortzian, egian bazka ibiltzen ditut e, pentsetan, amikusia eskualdean, eta jo udan abian mendi guretan hor behi eta zaldikin, eta ardiak boste hilaite mendian egiten duzte. Zela, mendia beharrezkoa da, beharrezkoa, ezin mendia gabe ezin dugoi. Haen abea bortian hartzaikin koabitazioa ez da posible. Hartzak eh, berdik ez zerratu, mendi pesa, eh, badila mendi utxak ez Hartzainak, Artzainak, eh, artzain alde dienak, askide mendi eta lat joana, artzain artzian. Zenta jakin behar da, artzain aldekoak ez dute artzik ben esaluan. Hemen entzuten da bateo beste hola, ba, hartzak enik eginatzen eta Ardi bat galduike, bon, ez dute bate hartzik eh, ben esaluetan ortean eh, ez dakite zer den hartzaikin, bizitza zer den. Jakin behar da, Pirineoetan behoita hama bi hartz badiela. Bimina himbetzian, hartzainak salhatu dutien, zazpie hunta hoita hama sortzi ataketaik, hioe hunta hiuntan hoita bi, kuntutan hartuik izan Ota, mila e hunta hoita hama hiu, kabale ehoik izan dia, bimina himbetzian.